بسم الله الرحمن الرحیم الانشاء الطلبی ما در درس قبلی خونده بودیم انشاء بر چند نوعه بر دو نوع طلبی و غیر طلبی ببینید انواع طلبی و غیر طلبی رو اونجا اگر یادتون باشه بیان کرد انشاء طلبی یکی امر بود یکیش نه بود بله بله اینا رو در های آینده میاره اولیش امره امر رو به خوبی توضیح میده بعدش میره روی نه الی آخر حالا بیایید روی القواعد قاعده سی و هفتم در رابطه با این درسه الامر طلب الفعل على وجه الاستعلاء میگه امر طلب فعل بر وجه استعلاست شما طلب بکنی یکی رو ازش بالاتر و برتری داشته باشی اگه ضعیفتر باشی طلبش کنی این دیگه امر نیست در سطحش باشی این هم امر نیست علا وجه الاستعلا باشه سی و هشت للامری اربع سیاغ امر چار سیغه داره للامری اربع سیاغ امر چار سیغه داره یک فعل الامری فعل امر اذرب انصر والمضارع المقرون بلام الامری دو مضارعی که همراه با لام امر لیضرب لینصر و اسم فعل الامر اسم فعل امر مانند آمین مانند چی؟ آمین آمین اسم فعل هست آه به معنی امر یعنی استجب یعنی چی؟ استجب والمصدر النائب عن فعل الامر مصدری که نائب هست از فعل امر مصدری که جانشین هست از فعل چی؟ پس امر چهار سیقه داره خود فعل امر مزاری که همراه با لام امره اسم فعل به معنای امره و مصدری که نائب از فعل امر هست سينه قد تخرج سیاق الأمر ان معناها الاصلي الى معان اخرى تستفاد من سياق الكلام كالإرشاد والدعاء والالتماس والتمني والتخير والتسوية والتعجيز والتهديد والإباحة گاهی سیغه های امر از معنای, معنای اصلی خارج میشن به معناهای دیگری که از سیاق کلام فهمیده میشن خب اون معناهای دیگر چه هستند؟ ارشاد دعا التماس تمنی تخییر تسویه، تعجیز تهدید و اباحه که برای هر کدوم از اینا مثال آورده به خاطر اینکه سیزده مثال تو این درس آورده علتش همینه حالا بیایید روی الامثله من رسالت لعلي رضی الله عنه بعث بها الى ابن عباس و عاملا بمکه میگه رساله از علی رضی الله عنه که اون رساله رو نامه رو فرستاد برای ابن عباس که ابن عباس کارگزارش بود در مکه عاملش بود در چه؟ در مکه نامش اینجوری بود اما بعدو فاقم للناس الحجه حج رو برای مردم اقامه کن و ذکرهم به ایام الله و آنان را به روزهای پروردگار یادآوری کن یعنی اون روزهایی که گذشتند و در اونا ملتها رو اقاب داده است وجلس لهم العصرین و صبح بیگاه با آنها بنشین اینجوری نباشه که تو فاصله بگیری تو مردم مشکلات دارن بعد مطرح بشن فافتی المستفتیه فتوا بده استفتا کننده را پرسنده را و علم الجاهل جاهل رو یاد بده اشتباه نوشته فافتی المستفتیه پس فتوا بده فتوا دهنده را و علم الجاهل و جاهل رو بیاموز و ذاکر العالم و عالم رو یادآوری کن خب و قال تعالی پس در این مثال امر حقیقی بود علا وجه استعلا بود علی خلیفه هست اباس هم ابن عباس هم چه هست؟ کارگرشه چیشه؟ کارگزارشه امیرشه ولی اینجا چهار مثال آورده در امر حقیقی ها چرا؟ چون اینجا سیغه های امر آورده بود فعل امر رو آورده بود گفته بود که امر چند تا سیغه داره یکی فعل امره این همش فعل امر بود ببینید اقیم فعل امره ذکر فعل امره اجلس فعل امره افتی فعل امره علم فعل امره ذاکر هم فعل چیه؟ امره بریم مثال بعدی و قال تعالی ولیوفو نذورهم وليطوفوا بالبیت العتیق به نظرهایشان وفا کنند و بیت الله را تواف کنند خب اینجا فعل مزارع است مقرون به لام امره لیوفو لیطوفو لیوفو و چون اینجا قبلش واب اومده دیگه لام ساکن شده بله در اصل لام کسره میگیره زمانی که در ابتدا باشه بعدش وقال علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم شما خودتون رو داشته باشید مواظب خودتون باشید ضرر نمیرساند شما را کسی که گمراه شده است زمانی که هدایت شدید اینجا علیکم بله وقال و چهارمین مثال و بالوالدین احسان احسانا مصدری است که نائب است یعنی احسان کنید بله بالوالدین پس اینجا این مصدر نائب است فعل امره و به پدر و مادرتان احسان کنید و قال ابو خب این چهار مثال آقا برای امر حقیقی بودن به وجه استعلا بودند از اینجا کار به بعد امثله شروع میشن برای چی برای اون حالاتی که امر به معانی دیگه به کار رفته دقت داشته باشید قال ابو الطیب فی مدح سیف الدوله ابو الطیب متنبی در مدح سیف الدوله میگه کذا فلیصری من طلب الاعادی و مثل سراک فلیکن الطلاب میگه این چونین فلیسری فعل امره آه مقرون بلام امره میگه این چونین رو باشد کسی که در طلب دشمنان است کسی که در طلب دشمنان است شب نشناسه و مانند شبرو بودن تو باشند جویندگان و مثل سراک و مانند شب بودن تو باشند فلیوق فلیکن پس باشند فعل امره الطلاب جویندگان ولی اینجا داره ارشاد میکنه ابو الطیب وقال در مثال بعدی یخاطبه ازل حسد الحساد عنی بکتبهم از بین ببر حسد حسد کنندگان را از من با خار کردنشان داره به کی میگه به پادشاه میگه فانت الذي سيرتهم لي حسدا تو بودی که آنها رو گردانیدی برای من حسد کننده یعنی تو سبب شدی که مردم دارن به من حسد میکنن تو نسبت به من فضل و احسان داری مردم دارن برای من چی گردیدند حاسد گردیدن و انت الذي سيرتهم لی حسدن تو بودی که اونا رو برای من حاسد گردانیدی یعنی با, با, با فضل و کرمی که نسبت به من داشتی اینجا از اون جایی که اونی که امر میکنه پایین تر هست از اونی که امر میشه این دعایه چیه؟ باید امری رو که مثلا میگیم ربنا آتنا اینو نگه نمیگیم امر اینو میگیم دعا چون پروردگار بالاتر از ما؟ بله از الحسد الحسادی داره میگه حسد حاسدی رو چیکار بکن ازاله بکن از بینش ببر پس این به من اینجا امر به معنی چیه دعا وقال امرؤ القيس امرؤ القيس میگه قفا نبکی من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي ای دو یار من سید گریه کنیم از یاد حبیب و منزلش در سقط اللوائی که بین دخول و حومل هست اینا اسم مکان هستن این سقط اللوا و دخول و حومل اینا چی هستن؟ بله اینجا داره اینا دوستای خودشو میگه آه به وجه استعلا نیست اما زمانی که از همسطح به همسطح باشه بهش میگن التماس داره التماسشون میکنه ای دو دوست من بیستید اینجا ما به یاد خاطرات افتادیم گریه کنیم کمی <laughs> خب بریم و قال ایزن و گفته از همچنین الا ایها اللیل الطویل الا انجلی به صبح و مل اصباح منک به امثلی ای شب دراز پرده بردار به صبح بعد از این میگه ولی صبح هم از توی شب بهتر نیست آقا برای انسان عاشق دل سوخته و دل داده صبح از شب بهتر نیست شب و روز یکسانه و من الاصباح منک بامثل و صبح از تو بهتر نیست یعنی از تو شب خب اینجا داره امر میکنه انجل آه ولی این تمنیه داره از شب رو میگه نه بله این یک آرزوی بیچاره داره میکنه شب و خطاب قرار داده که ای شب پرده بردار بر زودتر که من دارم میمیرم از غصه و اندوه آه؟ بعدش میگه ولی صبح عاشق از شبش بهتر نیست اینو واجه ها خوب میدونن خب بریم جلوتر وقال البحتوری فمن شاء فليبخل ومن شاء فليجد کفانی نداكم عن جمیع المطالی هر کس خواست بخل بورزد و هر کس خواست جواد باشد سخاوتمند باشد کفایت می کند مرا بخشش تو از تمام خواسته ها خب اینجا بحتوری اون چیشو خطاب قرار داده فراتر از خودشو رئیسشو آه؟ نه تو این مثال تو این مثال تخییر اجرا شده ببینید دقت داشته میگه فمن شاء فلیبخل و من شاء بله هر کسی که میخواد بخل بورزد و هر کسی که میخواد چکار کنه سخاوت داشته باشه پس در این مثال بحث تخیر هست در این مثال بحث چه هست؟ تخیر هست وقال ابو طیب ابو طیب میگه عش عزیزن او مت و انت کریم بین تعن القنا و خفق البنودی زندگی کن عزیزانه یا بمیر و در حالی که تو بزرگوار هستی بین زخم نیزه و برافراشتن پرچمها بنود همون پرچم میشه اینجا در مثال دهم در مثال دهم ده اگر دقت داشته باشید برای چی بکار رفته؟ برای تسویه اش عزیزن اموت بال یعنی بگیم بله چه زنده باشی چه بمیری چه زنده باشی وقال آخر و آخری گفته ارونی بخیلا طال عمره ببخل طال عمرا ببخله و هاتو کریما مات من کثرت البغلی نشون بدهید برا بخیلی را که عمرش به خاطر بخیل بودنش درازتر شده باشد داره اینا رو تعجیز میکنه یعنی میگه همچون چیزی رو نمیتونید آقا نشون بدید که بخیلی به خاطر بخل عمرش چه شده باشه طولانی تر شده باشه میگه ارونی پس اینجا فعل فعل امر ارونی نشانم دهید بخیلا بخیلی را طال عمرن به بخلی که عمرش به سبب بخلش طولانی تر شده باشه و هاتو مات من کسرت البذلی امر بعدی هم و میگه بیارید یک انسان بزرگوار و بخشنده ای را که به خاطر بخشش مرده باشد آیا میتونن بیارن؟ پس اینجا امر به تعجیزه تحجیزه بله اما مثال بعدی وقال غیره اذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحی فاصنع ما تشاء تهدیدش میکنه میگه زمانی که از گذر ایام از عاقبت شبها نترسیدی از گذر دهر نترسیدی و شرم نداشتی فصنع ما تشا ما تشا هر چی دلت میخواد بکن ها تو ادبیات خودم هم وجود داره هر چی دلت نخواسته هر هر غلطی نکردی برو بکن خب بریم جلوتر و قال تعالی وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر بخورید و بنوشید تا روشن شود مشخص شود برای شما نخ سفید از نخ سیاه آه نخ سفید و نخ سیاه حقیقی نه من الفجر آه بله یعنی بخورید و بنوشید تا زمان که فجر صادق بیده اینجا کلو و اشربو امر به معنی چیه؟ اباحه هست به معنی چی هست؟ بله بله پس امر چار سیغه داشت و به غیر از امر به معانی دیگه هم به کار رفته بود اون معانی رو توضیح دادیم نهی هم میخونیم انشاءالله که حداقل این تموم بشه که اون کتاب دیگه شروع کنیم